บุ๊กทูเจ็ดสิบสองเซปติงเดสมิทดีวิต้องเข u t ko v ว j a เ z ē t ต้องวายเจตผมต้องส่งจดหมาย มันยานวสูต a v สตุเล e ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Man jāsamaksā par viesnīcu. คุณต้องตื่นแต่เช้า Tev agri jāceļas. คุณต้องทำงานมาก Tev daudz jāstrādā. คุณต้องตรงเวลา Tev jābūt precīzam. เขาต้องเติมน้ำมัน Viņam jāuzpilda degviela. เขาต้องซ่อมรถ Viņam jāsalabo mašīna. เขาต้องล้างรถ Viņam jānomazgā mašīna. เขาต้องซื้อของ Viņai jāiepērkas. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ v i ญ a าณย u ว k ก p ปิ z ี v o k l i s เธอต้องซักเสื้อผ้า v i า a ยาม m a z g เ v ลย a เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Mums tūlīt jāiet uz skolu. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Mums tūlīt jāiet uz darbu. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Mums tūlīt jāiet pie ārsta. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Jums jāgaida autobus. พวกคุณต้องรอรถไฟ Jums jāgaida vilciens. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ยุมสยากายดะทักโซเมตอร์ส